50 languages. 8 Buit. เวลา l o r a ขอโทษค่ะ Perdoni. กี่โมงแล้วคะ Quina hora e s si us plau? ขอบคุณมากค่ะ Moltes gràcies. มันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกา Es la una. มันเป็นเวลาสองนาฬิกา Son las dues. มันเป็นเวลาสามนาฬิกา Son las tres. มันเป็นเวลาสี่นาฬิกา Son las cuatro. มันเป็นเวลาห้านาฬิกา Son las cinco. มันเป็นเวลาหกนาฬิกา Son las seis. มันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกา Son las set. มันเป็นเวลา แปดนาฬิกา Són les 8มันเป็นเวลาเก้านาฬิกา Són les 9มันเป็นเวลาสิบนาฬิกา Són les 10มันเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกา Són les 11 มันเป็นเวลาสิบสองนาฬิกา s o n l a s dotze. หนึ่งนาทีมีหกสิบวินาที Un minut té seixanta segons. หนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาที Una hora té seixanta minuts. หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง Un día, t 24 horas.